Wa yawma yaqulu nadu shurakai alladhina za'amtum fad'awhum falam yastajibu lahum waj'alna bainahum mawbiqa, na siku atakaposema waiteni hao mliodai kuwa ni washirika wangu, basi watawaita na wao hawatowaitikia nasi tutaweka baina yao maangamio waraa almujrimuna an-nar fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa na wakhalifu watauona moto na watajua ya kwamba wao lazima wataingia humo wala hawatapata pa kuepuka Allahu akbar Allah أكبر لا إله إلا الله Ewe mtume, watajie mwanzo wa kuumbwa kwao ili wajue kuwa wao wametokana na udongo, basi wasikae wakidanganyika na hayo walionayo. Wakamnyenyekea Iblisi, adui wa baba yao. Kwani yeye alikuwa katika majini, akajivuna na akamwasi Mwenyezi Mungu. Basi yawaje baada ya kushaliwa habari zake mkamfanye yeye na kizazi chake kuwa ndio wasaidizi wenu badala ya Mwenyezi Mungu. Na hao ndio adui zenu. Badala hii ni ovu kwa mwenye kuidhulumu nafsi yake na akamtii shetani. Mimi sikumwonyesha iblisi wala dhuria zake nilipomba mbingu wala ardhi wala sikuwashuhudisha baadhi yao nilipoumba wenzao ili wanisaidie. Wala sikuwa nina haja ya msaidizi wowote licha kuwa nikatafute wapotovu ndio wawe wasaidizi wangu. Basi yawaje mnakwenda mtii shetani na mkaniasi mimi. Watajie siku watayowaambia Mwenyezi Mungu washirikina, waiteni hao mliokuwa mkidai duniani kuwa ni washirika wangu katika ibada ili wakuombeeni kwa mujibu wa madai yenu. Nao watawaita na hao hawatawaitikia. Nasi tumejalia sasa hapana baina yao ila ni maangamizo tu kwa makafiri. Baada ya kuwa duniani walikuwa na mawasiliano ya ibada na mapenzi. Na wakosefu watauona moto na watayakinika kuwa hapana shaka watauingia tu wala hawatakuwa na pahala pengine badala yake.